Stropește-mă, Doamne, cu isop și voi fi curat. Spală-mă, Doamne, și voi fi mai alb decât zăpada. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.